Spre slava Domnului cântăm cântarea La nunta cea din Cana, textul din Ioan 2:5. Mama lui Isus a zis slugilor, să faceți orice vă va zice El. La nunta cea din Cana, tu, Maica lui Hristos, la nunta cea din Cana le ai învățat frumos. Smerenie în purtare, adâncă votare, de plină ascultare de Fiul tău Hristos. Smerenie în purtare, adâncă votare de plină ascultare de Fiul tău Hristos. La nunta cea din Cana, tu Maica lui Iisus, la nunta cea din Cana, cu sufletul supus. Ne-ai deșteptat dorința să ne alipim ființa, iubirea și credința întreagă de Iisus. Mi-ai deșteptat dorința să ne-au lipim ființa, iubirea și credința întreagă de Iisus. La nunta cea din Cana, tu, Maică, chip smerit, la nunta cea din Cana, drept de ne-ai slujit, Ca noi așa ca tine, să ducem pe oricine. Durerea să-și aline la fiul tău iubit, Ca noi așa ca tine, să ducem pe oricine durerea să-și alvine la fiul tău iubit. Să-i dăm doar lui viața și inima ca dar, de-i ascultăm pe vața, le dă har după har, Căci El e mântuire, eternă fericire și pace și sfințire și cerul trei gândar. Căci El e mântuire, eternă fericire și pace și sfințire și cerul întreg în dar.